Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Երկու հայկական հանրապետությունների անվտանգության խորհուրդների համատեղ նիստն իր բնույթով աննախադեպ էր։ Արցախի ենթաշրջաններում տեղի կունենա շրջվարչակազմերի արտագնան նիստեր։ Ստեփանակերտի համար 8 ավակ դպրոցում կազմակերպվել է Հովանես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակի նվիրված դաս միջոցառում։ Հանրապետության կրծեր դպրոցականների շրջանում կազմակերպվել է Սպորտլանդիա մարզական միջոցառում։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության խորհուրդների համատեղ նիստն իր բնույթով աննախադեպ է եւ ազդարարում է հայկական երկու հանրապետությունների հարաբերությունների, որակապես նոր փուլ թևակողելու մասին։ Հանդիպման ժամանակ բարձրաձայնվեցին մի շարք կարևոր թեզեր, որոնք ըստ էության անկյունակարային են դառնալու հետագա համագործակցության համար։ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման համատեքստում Հայաստանի գործող իշխանություններն առանցքային խնդիր են համարում հայկական երկրորդ հանրապետության սուբյեկտայինության բարձրացումը։ Այս նպատակին հասնելու համար բանակցային գործընթացում Արցախի ներգրավվածությունն ապահովելուց բացի անհրաժեշտ է նաև փորձել Արցախի ձայնը լսելի դարձնել միջազգային տարբեր հարթակներում։ Թերևս այս նպատակին կարող է ծառայել Արցախի ուղակի կամ անուղակի երկխոսությունը միջազգային տարբեր կառույցների հետ։ Օրինակ դիտորդի կամ որևէ այլ կարգավիճակով Արցախի ներգրավվածությունը միջազգային կազմակերպություններում, վերջինիս մասնակցությունն իրեն վերաբերող թեմաներով քննարկումներին եւ այլն։ Համատեղ նիստի ժամանակ կողմերը հստակ բարձրաձայնեցին համազգային օրակարգը հստակեցնելու անհրաժեշտության մասին, որի կարևոր մասը լինելու Արցախի անկախության միջազգային ճանաչումը։ Հայաստանը համաձայն է ԵԱՀԿ-ում նախագահող Սլովակիայի առաջնահերթություններին։ Այս մասին ասել է Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանը ԵԱՀԿ գործող նախագահ Սլովակիայի արտգործնախարար Միրոսլավ Լայչակի հետ մամլո ասուլիսի ժամանակ։ ԵԱՀԿ տարածքում չպետք է լինի միջազգային հանրության ներկայացուցիչներին անհասանելի վայր, եւ այս սկզբունքը տարածվում է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի վրա։ Զորապնացականյանը հաստատել է Հայաստանի հանձնառությունը միջազգային իրավունքին եւ ընդգծել ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքի իրականացման կարեւորությունը։ Անդրադառնալով Հայաստանի վարչապետի ներկայացրած 3 սկզբունքներին եւ 6 տարրերին Զորապնացականյանը նշել է. Կարծում եմ, որ Վարչապետը բավական པարզ է եղել իր հայտարարության մեջ։ Խոսքը գնացել է մեկնաբանության մասին եւ տարբերվող մեկնաբանությունների մասին, եւ որ մենք նպատակ չպետք է ունենանք լեզվակռվի մեջ լինելու սրա մասին, այլ հստակեցնելու երկու կողմերի մոտեցումները մեկնաբանությունների ընկալումների առումով թե ինչ են նշանակում այս երեք սկզբունքները եւ 6 տարերը։ Ընկալել դա որպես վերանայում, ես կարծում եմ, որ որևէ կերպ վարչապետը նման ազդակ չի տվել, այլ տվել է ազդակ ավելի կարեւոր այն առումով, որ մեզ անհրաժեշտ է աշխատել նաեւ բացառելու այսին կալումներ, որոնք միակողմանի են դարձնում այդ փաթեթը եւ խնդիր են առաջացնում ընկալումների առումով, թե ինչ է սա նշանակում։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք այս օրերին առանց նախնական ցանուցումների Ադրբեջանում անցկացվում են լայնամասշտաբ զորավարժություններ։ Ըստ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի զորավարժության անցկացումն ինքնստինքյան միջազգային պարտավորությունների խախտում է բայց այս պահին մենք ամբողջությամբ վերահսկում ենք ընթացքը անհանգստանալու ոչ մի խնդիր չկա ասել է նա Արցախի զորամասերից մեկի մարտական դիրքում 19-ամյա զինծառայողի մահվան դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել։ Կարեն Կարապետյանին սպանելու կասկածանքով ձերբակալվել է համացարայակիցը։ Ձեռնարկվում են անհրաժեշտ քննչական եւ դատավարական գործողություններ դեպքի բազմակողմանի լրիվ եւ օբյեկտիվ հետազոտումն ապահովելու ուղղությամբ, ասել է քննչական կոմիտեի դեպարտամենտի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Նաիրա Հարությունյանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության Էնզորամասի Ջոկիսան հրահանգիչ պարտադիր ժամկետային զինծառայող Շարքային Համլետ Հրաչի Ավակյանը 3 ժամը 17-ի սահմաններում բուժօգնություն ցուցաբերելու նպատակով մարտական հենակետից այլ մարտական հենակետ գնալու ճանապարհին սայթակել եւ ընկել է ձորը։ Այս մասին հայտնել է Հայաստանի քննչական կոմիտեի դեպարտամենտի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Նաիրա Հարությունյանը։ Նա նշել է, որ ստացած մարտական վնասվածքներից Համլետ Ավակյանը մահացել է։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ասկերանի շրջվարչակազմի ղեկավարի նախաձեռնությամբ այսուհետ յենթաշրջանում տեղի կունենան արտագնա նիստեր։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանը։ Առաջին արտագնանիստը կայացավ մարտի 12-ին Շոշի ենթաշրջանում 15 համայնքների ղեկավարների եւ ակտիվի մասնակցությամբ։ Նիստի աշխատանքներին մասնակցելու էին հրավիրված նաեւ մեր շրջանից ընտրված падգամավորներ Ալյոշա Գաբրելյանը, Ռոբերտ Ահարամանյանը եւ Վիլեն Սաֆարյանը։ Ողջունելով ներկաներին վարչակազմի ղեկավարը նշեց, որ նման ձևաչափով նիստերը բարբերաբար են կազմակերպելու, որոնք միտված են տեղերում տվյալ ենթաշրջանի բնորոշ հիմնախնդիրները վերհանելուն, ինչպես նաեւ լսելու բնակիչների բողոքներ աջակցություններն ու առաջարկությունները։ Վարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության բաժնի վարիչ Արվիտ Ղուլյանը ներկայացրեց ընթացիկ տարվա գյուղատնտեսական աշխատանքների մասին համառոտ տեղեկություններ, ենթաշրջանի առողջապահական վիճակի եւ հետագա անելիքների մասին, Տեղեկություններ ներկայացրեց Ասկերյանի շուրջ գյուղ միավորման գլխավոր բժիշկ Գոհար Հակոբյանը, ոլորտին առնչվող մտահոգություններին բարձրաբանումներ տալով։ Վարչակազմի աշխատակազմի քաղաքաշինության ճարտարապետության եւ վերաբնակեցման բաժնի վարիչ Արբերտ Ավանեսյանը Ներկայացրեց 2019 թվականի ենթաշրջանում նախատեսված քաղաքաշինական ծրագրերը, ինչպես նաև կատարված աշխատանքների մասին տեղեկություններ հաղորդեց։ Շոշի համայնքի զարգացման ֆոնդի հողերը բնակելի կառուցապատման տեսանկյունից ոչ նպաստավոր վայրում են գտնվում։ Նիստի ժամանակ առաջարկ եղավ հողապես քերը բնակելի կառուցապատմանը համապատասխանացնելու վերաբերյալ։ Եղան նաև անհատական բնույթի հարցեր, որոնց ուղղությամբ Հակոբ Բաղրամանյանը խոստացավ հետաքրքրվել եւ կոնկրետ լուծումներ առաջարկել։ Քաշաթաղի շրջանի հարավային թևում նախապատրաստվում են Գառնանացյանի աշխատանքներին։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Առաջին այցը կայացավ Որոտանե քաղաքային համայնք, որտեղ ընթանում է ներքաղաքային ճանապարհի բարեկարգման աշխատանքներ, ինչպես նաև ուսումնասիրում է քաղաք խմելու ջրով ապահովելու հարցը։ Օրոտանի քաղաքապետ Վրույր Ասրյանը շրջարարչակազմի ղեկավարին զեկուցեց կատարվող աշխատանքների վերաբերյալ, կարևորեց նաև մանկապարտեզի եւ քաղաքապետարանի կառուցումը։ Քաղաքում 100-ից ավելի նախադպրոցական երեխա կա։ Հաջորդ կանգառը Այկազյանի գյուղական համայնքներ, որի ռոռոկման ջրատարի 3 կիլոմետր հատված ունի մաքրման եւ նորոգման խնդիր։ Այս օրերին որոշ աշխատանքներ կատարվել են, մնացել է նորոգել 2 կիլոմետր։ Դրվարչակազմի ղեկավարը հանրարարականներ տվեց համապատասխան կազմակերպությանը աշխատանքները շարունակելու համար։ Իշխանաձորի գյուղական համայնքում այս տարի նախատեսած է մոտ 40 հեկտար հողատարածքի վրա ծխախոտ մշակել։ Ստեփան Սարգսյանն այցելեց ծխախոտի մշակման համար նախատեսած տարածք։ Իշխանաձորում նախատեսել է նաև մոտ 40 հեկտար նռան այգի հիմնել։ Ստեփան Սարգսյանը եղավ այդ նպատակով նախատեսված հողատարածք, ցանոթացավ պայմաններին, ճշտեց անելիքները։ Դրդեց Իշխանաձորի նորակառույց թաղամասում, զրուցեց բնակիչների հետ, ցանոթացավ նրանց ուզող խնդիրներին։ Դուկլաս Մակլուրեր Արցախի ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով անցած տարվա դրությամբ հանրապետությունում աղքատության մակարդակը նախորդի համեմատ նվազել է։ Վաննովիկովի անդրադարձը։ Այս մասին տեղեկացրել է ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահ Մանուշ Մինասյանը մանրամասնելով, որ չնայած խնդրի վիճակագրական պատկերի վերհանման իրենց կիրառած մեթոդաբանության արդյունավետությանն ու լայն ընդգրկվածությունը, այդուհանդերձ բոլոր ընտանիքները չէ որ պատրաստակամորեն են պատասխանել հարցաշարի համապատասխան կետերին ըստ նայնդեսյան կեսամակարդակի ամբողջացված հետազոտության արդյունքների, որը ընդգրկել է ամբողջ տարին, այսինքն հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերը, յուրաքանչյուր ամիս դիտարկվել է 135 տնային տնտեսություն, ռոտացման սկզբունքով եւ բնակավայրերն են փոխվել եւ տնտեսություններն են, որպեսզի հնարավորինս ընդգրկենք ամբողջ հանրապետությունը 21.6% է կազմել նախորդ տարվա համեմատ փոքր նվազել է։ Իհարկե, այստեղ մենք որոշ նկատառումներ ունենք, որովհետև ոչ բոլոր տնտեսություններն են մասնակցում։ Ի թիվս վերջին օրերին հացի գնի թանկացման այլ հիմնավորումների տնտեսվարողները նշում են նաև ներկրվող ալյուրի թանկացման հանգամանքը։ Ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահի 2018-ի արդյունքների ամփոփման շուրջ 3 կայացած մամլոասուլիսի ժամանակ լրագրողները հետաքրքրվել են հանրապետություն ներկրվող ծորենի եւ ալյուրի ծավալներից։ Մանուշ Մինասյանը նախ նշել է, որ ցորենի արտահանման ծավալը գերակշռում է ներկրմանը։ Ալյուրի դեպքում վիճակագրական պատկերը տարբերվում է։ Ավելի շատ արտահանում են, քան ներմուծում, ներմուծում հիմնականում սերմացույի տեսքով, իսկ ալյուրը ներմուծված 2175 տոննա, արտահանվածը քիչ 24.9 տոննա։ Ի պատասխան Հանրապետությունում գործազրկության մակարդակի եւ ցուցանիշների վերաբերյալ մեր հարցին Մանուշ Մինասյանը նշել է, որ չնայած աշխատանքի եւ զբաղվածության գործակալության parberabar տրամադրած տվյալներին, այդուհանդերձ խնդրի վերահանման պատկերը հնարավորինս ընդգրկուն դարձնելու նպատակով իրենք այդ առումով օգտագործել են նաեւ տնային տնտեսությունների ուսումնասիրման արդյունքները։ Ըստ այդմ 2017 թվականի գործազրկության մակարդակը Հանրապետությունում հետեւյալ պատկերն ունի։ Կազմել է գործազրկությունը 12.9%, այդ թվում դեպքում տղամարդկանց մոտ 12.3% եւ կանանց մոտ 13.8%։ Նախորդ տարվա համեմատ նվազել է 15.8%, 16 թվականի ցուցանիշն է 17-ը 12.9։ 18 թվականի ցուցանիշը կլինի մայիս-հունիս ամիսներին։ Ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահը հավելել է, որ գործազրկության մակարդակի վերաբերյալ հնարավորինս լիարժեք ցուցանիշներ ստանալու համար ուսումնասիրության մեթոդաբանությունը կատարելագործման անհրաժեշտություն ունի։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախի մայր բուհում վերսկսվել է ոչ ֆորմալ կրթության ծրագիրը։ Այսօր բուհի ուսանողների հյուրը Երևանի Այլընտրանք հետազոտական կենտրոնի ղեկավար, տնտեսագիտական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Թաթու Մանասերյաններ։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Բանախոսության թեման վերաբերում էր Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության մարտահրավերներին տնտեսական անվտանգության համատեքստում։ Թաթուլ Մանասերյանի խոսքով կարևոր է մշակել ազգային տնտեսական դիվանագիտություն, որը միտված կլինի անվտանգության ու մրցունակության ապահովմանը եւ որտեղ հաշվարկված կլինեն ներքին ու արտաքին սպառնալիքները իրադարձությունների հնարավոր զարգացման մի քանի տարբերակներով։ Կարծում եմ, որ կարևոր է տնտեսական անվտանգության խնդիրներին անդրադառնալ, սպառնալիքների գնահատման, դրանց վնասազերծման ուղղությամբ հետևողական աշխատանքներ տանելու համար գիտելիքներ, որոնք կօգնեն հատկապես այդ ոլորտում մասնագետներ կրթելու եւ մյուս կարևոր ճյուղը դա տնտեսական անվտանգությունն է, ինչի կարիքը զգացվում է, որովհետեւ Արցախը եւ մարդկային ռեսուրսների առումով, եւ ինտելեկտուալ կարողությունների նյութականացման առումով կարիք միտք ունի տնտեսական դիվանագիտության գործիքակազմի օգտագործման։ Սա ոչ միայն գիտություն է, սա նաև արվեստ է։ Արցախի տնտեսական զարգացման մարտահրավերները հիմնականում համընկնում են Հայաստանի խնդիրներին, նշեց Թաթուլ Մանասերյանն ու առանձնացրեց դրանցից կարևորները։ Այս պահին, եթե իրավիճակը ստապ գնահատենք, ապա մի քանի այդպիսի սպառնալիքներ կան, ժողովրդագրական սպառնալիքը դերևս կարևորագույններից մեկն է։ Բարենային անվտանգության մասով կարծում եմ, որ կան եւ ձեռքբերումներ, եւ անելիքներ կան էներգետիկ անվտանգության մասով, ինտելեկտուալ անվտանգության առումով, ներդրումային անվտանգության առումով բավական աշխատանքներ կան, եւ այս հարցում ես վստահ եմ, որ Արցախը մեկուսի չի անի այդ քայլերը, որոնք ուղղված են սպառնալիքների վնասազերծման։ Տնտեսագետն այս խնդիրների լուծումը տեսնում է ազգային գաղափարախոսության հենքի վրա կառուցված երկարաժամկետ ռազմավարության մշակման մեջ։ Անհրաժեշտ է ունենալ ազգային օրակարգ առաջիկա 50-100 տարվա համար։ Յուրաքանչյուր հայ պետք է ունենա եւ հավատա ապագայի այդ տեսլականին։ Մեր այն հարցին, թե ներկայիս իշխանությունների օրակարգում կա արդյոք նման ռազմավարության մշակման խնդիր, թե դա դեռևս խոսակցությունների մակարդակում է, Թաթուլ Մանասերյանը պատասխանեց։ Գոնե ընկալում կա, որ ազգային գաղափարախոսությամբ հերանեկարային ծրագիր ռազմավարություն մշակելու անհրաժեշտություն կա։ Սա բարեբուրագույն խնդիր է, որովհետև տարիներ շարունակ ոմանք դա համարել են կեղծ կատեգորիա, գիտեք, ոմանք ուղղակի ընդունելով գործնական քայլեր չեն իրականացրել։ Ես կարծում եմ, որ տարբեր ոլորտների մասնագետների, փորձագետների օգնությամբ մենք դա պետք է անենք, որովհետև եթե ընկալելի չլինի ազգային գաղափարախոսությունը եւ չձևավորվի ընդհանուր մոտեցում, որը հայությանը պետք է միաբանի։ Չի կարող լինել Արցախի ազգային գաղափարախոսություն, Հայաստանի ազգային գաղափարախոսություն կամ Սփյուռքի այդպեսի բան չի կարող լինել։ Կարող է լինել հայության իմ խորին համոզմամբ եւ բոլորը պետք է մասնակից լինեն, այսինքն նախանշեն ինչն է մեզ միաբանողը, իրական ուժ դարձնողը եւ մենք պետք է հավատանք այդ ազգային գաղափարախոսությանը։ Ի հավելումը նշենք, որ Թաթուլ Մանասերյանը նաև վերապատրաստման դասընթաց է անցկացրել համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի մասնագետների հետ, ինչպես նաև Բուհի գրադարանին նվիրել ժամանակակից մասնագիտական գրականություն։ Յուլիա Վանյան այսօր Հայաստանի Հանրապետության առևտրային բանկերի կողմից բարբերաբար իրականացվող բարեգործական ծրագրերից հերթականն ուղղվել է Արցախի ուսումնական հաստատությունների տեխնիկական վերազինմանը։ Հայաստանի բանկերի միության եւ Արցախի կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության համագործակցության արդյունքում ձևավորվել է ուսումնական հաստատությունների համար անհրաժեշտ համակարգչային տեխնիկայի պահանջարկը, որին հաջորդել է Հայաստանի բանկերի կողմից համապատասխան պարագաների տրամադրման գործընթացը։ Ըստ նախնական պահանջարկի համակարգիչների կարիք են ունեցել Արցախի Մարտունու, Ասկերանի, Հադրութի, Շուշիի, Մարտակերտի, Քաշաթաղի եւ Շահումյանի շրջանների ավելի քան 40 դպրոցներ։ Արցախի կրթօջախների զարգացմանն ու սովորողների համակարգչային գրագիտության բարձրացմանը նպաստող ռազմավարական կարևորություն ունեցող այս նախաձեռնությանը մասնակցած թվով 13 բանկերի կողմից տրամադրվել են ավելի քան 100 համակարգիչներ ու մոնիտորներ, շուրջ 2 տասնյակի չափով տպիչներ, ինչպես նաև այլ հարակից սարքավորումներ։ Ստեփանակերտի Անդրեյ Սախարովի անվան համար 8 հավաք դպրոցում 3 կազմակերպվել է հավերժի ճամփորդը 150 խորագրով հայ գրականության դաս։ Նվիրված ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովանես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին։ Միջոցառմանը դպրոցի աշակերտները որպես Թումանյանական ընթերցումներ ներկայացրել են Թումանյանագիտության մասին իրենց կատարած ինքնուրույն վերլուծական աշխատանքները։ Նրանք հանդես է եկել նաև մեծ լորեցու բանաստեղծությունների արտասանությամբ։ Դպրոցի հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհի միջոցառման կազմակերպիչ Արմինե Մովսիսյանն ասել է, որ ավագ դպրոցում գրականության համակարգված դասընթացի ուսումնասիրության արդյունավետությունը եւ աշակերտների ինքնուրույն հետազոտական գործունեության զարգացումը պայմանավորված են կրթության նոր մոտեցումներով եւ ուսուցման մեթոդների ներդրումով։ Միջոցառմանը ներկայ էին կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության ներկայացուցիչներ, գրադարանների աշխատակիցներ, ուսուցիչներ, աշակերտներ։ Կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարությունն արդեն երրորդ տարին է ինչ այլևս կայացած ավանդույթի ուժով կազմակերպում է Հանրապետության կրծեր դպրոցականների շրջանում Սպորտլանդիա մարզական միջոցառումը։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Մարզական միջոցառումն անցկացվում է հանրակրթական դպրոցների առաջինից 7-րդ եւ 4-րդից 7-րդ դասարանցի մարզիկների մասնակցությամբ։ 3 Ստեփանակերտի Խաչատուրաբովյանի անվան համար 1 հիմնական դպրոցի մարզասրահում մեկնարկել է մրցումների շրջանային փուլում հաղթող շարժված հավաքական թիմերի մրցակցության հանրապետական փուլը։ Ինչպես մեր զրույցի ժամանակ հայտնել է Սպորտլանդիայի գլխավոր մրցավար Կարեն Մելքումյանը, այս միջոցառումը անց է կացում փուլերով, առաջին փուլը դա անց է կացում շրջաններով հանգեցած փուլում հանրապետական փուլն է, իսկ եզրափակիչ փուլը վերջին երրորդ փուլը անցկացնում Հայաստանի Հանրապետության մարզերի միջև։ Հիմա մենք անցկացնում երկրորդ փուլի մրցումները Արցախի Հանրապետությունը մասնակցում են 7 շրջանի հավաքական թիմերը, միայն մրցույթին չի մասնակցում Շահումյանի շրջանի հավաքականը։ Ինչ որ պայմաններ։ Մրցումները հիմնականում մասնակցում են շրջանների առաջին տեղը Հանրապետական փուլին մասնակցում են 7 թիմ, որոնք ներկայացնում էին Մայրաքաղաք Ստեփանակերտի եւ Հանրապետության շրջաների հավաքական թիմերը։ Միջոցառումը կտևի 2 օր եւ այսօր հայտնի կդառնան մրցանակային տեղերը զբաղեցրած թիմերը։ Որնան Նշենք, որ Արցախում հաղթող ճանաչված հավաքական թիմը կմասնակցի ապրիլին Երևանում կայանալիք Հայաստանի համանուն մրցումների եզրափակիչ փուլին։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անպամացություն, երեկոյան ժամերին տեղումներ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 6-ից 11, ցերեկը 14-ից 18 աստիճան տաքություն։